а її в одну мить охопила паніка, і вона побігла до виходу і не бачила, що біжить не в той бік, аж поки її не схопив за руку Василь, струснув, трохи привів до тями і виволік на поверхню. Вдруге їй стало погано в ліфті. Звідтоді в подібних місцях вона постійно думала, де ж вхід і вихід. Якщо вхід і вихід були в полі зору або хоч мислі, вона могла стримувати себе. В ці дні її страх побільшився неймовірно. Вона вже боялася звичайних сходів у будинку, коридорів, будь-якої темряви, і не стільки темряви, як безлюддя, безгоніння сиділа біля вікна і пантрувала за вулицею. Проїде машина, то радість. Пройде запізнілий пішохід, нехай навіть п'яний. І вона кілька хвилин сиділа спокійно. А потім її душу знову починало огортати сум'яття. І повзли думки, немов зв'язані одним довгим безкінечним шнуром. Бачила власний дім, зігнуту постать Тищенка за столом і серце проймав біль. Проклята, проклята, гидка, гидка, шепотіла сама собі. Занапастила чуже життя, може, й не одне. Що він робитиме сам? Інший би швидко заспокоївся, знайшов десь розраду. Але Василь він віддав їй усе, навчив добра, совісті. Виходить, не навчив найчастіше чомусь згадувалися перші роки подружнього життя. Він приходив додому і увесь довгий вечір розповідав про роботу, про своїх знайомих, про колишні, розповідав у ролях дуже дотепно, і вона могла слухати безкінечно. Вона зрадила й ті вечори, втікала від цих думок, як птиця від власної тіні, і не могла втекти не знати, що б зробила з собою, якби не почула під серцем легеньких поштовхів. Там тепліло інше життя. Вона дивувалася, прислухалася, впізнавала і не впізнавала себе. Щось у ній раділо. Вона таврувала себе, а воно раділо. Ірина прочитала надруковане на машинці і жахнулася. Подумала, чи не збожеволіла. Поміж рядками звіту рядки її думок про себе, Василя, Сергія, навіть про ці поштовхи під серцем. Починала про освітлення майданчика, а закінчила нерозмороженим холодильником і вулицею вночі. Невже божеволію? стиснула пальцями скроні. Примусила зібрати воєдину всю волю, прикипіла очима до звіту. Тепер уже не відволікатиметься. Ніякі лихі думки не вкрадуться на папір. Але по третьому абзацу помітила, що друкує не те. Слова лягали без змісту, дивовижні, текучі, сумбурні. Боже мій, Боже мій, прошепотіла і зім'яла папір просто на каретці машинки. Тепер вона осуджувала себе з настирливістю прокурора, бо завважила, що поміж страхом, розпачем, самокатуванням зринають і якісь світлі, веселі кулі, червоні, сині, оранжеві, що її всю приймає передчуття радості, схоже на передчуття весни. Ми ще не знаємо, що вона принесе, але то буде якесь оновлення, щастя. Саме отак чекають весни молоденькі дівчатка. Вона в їхніх думках поєднується з незнаними стрічами, зустрічю з тим невідомим, незвичайним, омріяним. За всі ці дні вона тільки двічі бачила Сергія і то михцем.